adimen artifiziala. Hau bai, tresna edera eta modernoa. Huai denetan da adimen artifiziala. Badakizuen, nahi baduzue, sukaldatu, masinak erraiten aldautziete, zer behar den sukaldatu, eta nola, eta noiz behar den gatzaintxeka joan, eta zenbat gatz purruska eman behar diren. Adimen artifiziala. Adimen artifiziala ere interesgarria da itzultzaile lanetan aritzeko. Itzultzaile neuronala ba baliatzeko eta bai aipatu izan dugu jadanik erabiltzen da adimen artifizial hori hots masinak ikasten du nola itzuli hitzak hainbeste hitz irakurri onduan eta bere kabuz ikasten duen eh, adimena da jada erabiltzen dena adibidez uh, eh, ezaki telefonen enpresa batean adibidez interneten ziste bada chat bat chat bot delako bat da norbait ari zautzi erantzuten ez da norbait barkatu baina robot bat da ikasi duena nola erantzun eta bar. Artetik erteko bot beste gai bat hortaz. Momentuz, gure adimen artifiziala zarituko gira, itzultzaile neuronalaz, itzuli deitzen dena, eta hori da Euskal Eusko Jaurlaritzak, Euskal Gobernuak sortu duen adimen artifiziala, itzultzaile neuronala, eta gaur haipatzen da utziet gauza irringarriak iten baititu, itzuli, tresna horrek. Adimen artifiziala beraz idatzi dut testuan eta idazten dut, klikatzen dut itzuli. Frantzesera itzultzen dit, intelijanz artifizial. Beste esaldi bat sekatzen maginu? Alduntze prozesua. Alduntze prozesua, bon, emancipazio prozesua, hola errango dugu fitela burbiltzeko. Eta gure tresna magiko horrek eh, itzultzen du prozesuz de chèvre. Prozesuz de txebre. Ahalduntze, hortik, zakit. dakit, ahuntza, ahuntze, ez dakit, tolako zerbait ulertzen duen. Beste zerbait, ea, eta prozesuz de chèvre, nola erraiten da Euskaraz? Ea beste zentzuan martxan den. Ahuntz prozesua. Eta bai, ahuntz prozesua. Eta beraz, hori, emaiten badut, frantsesetik Euskarara itzultzia, bon, beraz, ahalduntze prozesua. Hauntz prozesua. Hauntz prozesua, bai ados, galdu naiz pixka darkatu. Ta hauntzarekin gelditzeko beraz. Hauntzaren gauerdiko ez dula. gauerdiko ez dula. Bai, hauntzaren gauerdiko ez dula da mm, zerbait garrantzi gabea edo txikikeria dela erraiteko. Ola, erabiltzenen eh, erranaldia da, beraz. Itzultzeko gure itzuli itzultzaile neuronalera, hauntzaren gauerdiko ez dula... Latuz de minuite la txebre. Latuz de minuite la beraz hauntzaren gau erdiko ez dula. Lato uste minuite latxeurre. Bai, ados. Bada jostatzekoa, bai, badalan oraindik itzultzaile neuronalak ez duen txigur dena ikasi, baina entxatu telu jaren itzultzailea, ahalduntze prozesua berak dio prozesuz dotonomizazioan, bai, olako zerbait da gehiago. Eta hauntzaren gau erdiko ez dula, hai, hor aldiz, tos diminuit gau erdiko ez dula. Bon, Bah, Bonjour vendredi. Euh, <laughs> ça commence bien. Bonjour vendredi. Bonjour Dorothée. Je suis fatigué, c'est la fin de semaine. <laughs> Bonjour vendredi. Gunon là. Euh, bestena sare sozialetako inutelkerietan segitzeko eh, bonjour vendredi kontu automatikoa ere Twitterren bada. Julien Bugier, France 2 kateko aurkezlea da eta azpimarratzeko da bere izenarekin badela kontu bat, bere esalditxoak berriz hartzen dituenak Bugier out of context deitzen dena, onduan parantesien artean miam-miam. Iduriz oso erraiten baitu bere berri sailetan miam-miam gai bat aurkeztu onduan. On pourrait dire miam-miam le mimosa, miam-miam <laughs> le pitivier. Voilà, et comme on miam miam la crêpe. Bon, hala, badira zer nahi olakoak, denbora pasatzen dutela batzuek dirudi. Eta beste kontu bat ere, deitzen dena, bonjour vendredi eta beraz ostiralero automatikoki. Bonjour vendredi. Euh. Bideotxo euh... hori sarean edatzen du Twitter kontu horrek, simpliki. Teknologia berriak, zen hausie. Bonjour vendredi, kaixo, ostirala. Ah, itzulik zagutzen du hau, kaixo, ostirala. Mian, mian vendredi. Miam, miam, ostirala, pasegunon. Ah! De de esa esa es de rezaba, eh? De esa Desacelere, sí. Share sosolak, sare De esa sosolak. Desaceleración, a ver.